Lai to slavētu Jēzus Kristus, rādījumā arī klausītāji šeit es, priesteris Jānis, bet šodien jau gribas pieteikt eh, nedaudz citādāku katehēzi, jo, kā zinat, eh, tad eh, divas otrdienas, mēneša divas otrdienas mums ir divi bīskapi, kas dod katehēzi, tas ir Liepais bīskaps, bīskaps Viktors, un uh, Rīgas arhidīcijas palīgbīskaps, bīskaps Kravelis, bet šodien <laughs> pievienojas vēl viens bīskaps, un tas ir pats arhibīskaps, kurš katru mēnešu pirmajā uh, otrdienā arī dos katehēzi, un tā būs saistīta ar sinodalitāti, jo nu pat kā atgriezies ir eh, bīskaps no sinodas Romā, un ir daudz ko stāstīt, un, un varbūt tās arī mēģināt tad iedzīvināt šo sinodes augļus uh, arī lokālajā vietējā baznīcā. Labrīt, ekscelenci. Labrīt, lai to slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos. Tad uh, droši vien vispirmām kārtām ir labi sākt šo kā tādu ievada katehēzi, pastāstot vispār, kas tā tāda sinode ir un kas notika tur, vienkārši lai cilvēkiem dotu arī tādu no personīgās pieredzes tādu priekšstatu, kā tad tas viss process ir noslēdzies un, un kas notika un, un, un visu uh, sīki un smagi. <laughs> Jā, nu, process nebūtu nav noslēdzies, viņš tikai ir sācies, viņš tikai sākas, jo, ja viņš būtu noslēdzies, tad nebūtu jēgas vispār šo sinodi sasaukt. Principā šī sinode patiešām ir tāda novitāte, tieši šī pieeja, kas bija šīs sinodes laikā, jo, ja par sinodi kā tādu – Tad, protams, agrākajos gadsimtos tur bija kaut kādas lokālās biskupu sinodes, un teiksim, reģionālās, kurām bija liela nozīme sevišķi pirmajos gadsimtos, un tās tur precizēja daudzas, teiksim, ticības patiesības, un pēc tam, kas arī, e, kas arī vispārējā baznīcā tā kā ienāca. E, bet tieši šādu sinodi, kā, e, kas saucās biskupu sinode, To iedibināja pēc Vatikāna otrā koncila pāvests Pāvils VI, lai, nu, lai nevajadzētu sasaukt koncilu, jo šobrīd, nu, šobrīd pasaulē ir 6000 bīskapu. No tiem 3000 ir diecēžu bīskapi, un pārējie trīs vai nu palīgi bīskapi, vai nu pensionētie, vai nu uh, dažādās Romas kūrijas struktūrās strādājošie. Bet, nu, tātad, nu, iedomājieties, 6000 savākt un mēnešiem ilgi, kā saka, viņus barot, <laughs> uzturēt un tad kaut kādā veidā sakoordinēt to procesu. Nu, tas ir sausmi, šausmīgi sarežģīti. Un tāpēc pāvests iedibināja tādu e, vieglāku struktūru, tas ir bīskapu sinode, kurā piedalās nevis visi bīskapi, bet tikai viena daļa bīskapu. Nu, mums <clears throat> šajā sinodē bija kaut kur 300, ja nemaldos, 65 dalībnieki vai 358 kaut kā tā. Tātad no tiem kaut kādi nu, līdz simts lai. Tā arī bija novitāte šajā sinodē, jo agrāk tās bija uh, tikai biskupu sinodes, nu, kurās varēja piedalīties kaut kādi eksperti vai reliģisko kongregāciju ģenerāļi, vadītāji, bet principā tās ir tīri biskupu sinodes, un biskupi tur, kā saka, visu izskatīja un lēma. Bet, e, e, <clears throat> nu jā, un šī jau bija mana ceturtā sinode, bet divas no šīm četrām sinodēm bija div, divos gabalos, divās daļās sadalītas, piemēram, sinode par ģimeni, tā ilga tātad nu, divos piegājienos gada garumā, tas nozīmē viena sesija gandrīz mēnesi gara un tad pēc gada vēl viena sesija un tāpat bija arī ar šo sinodi. Nu tātad, lai varētu vieglāk, operatīvāk <clears throat> izskatīt kādus jautājumus un uh, Šeit e, tas attiecībā par tiem delegātiem, tad, e, ja kādā valstī ir maza bīskapu konference, nu, piemēram, kā Latvija vai Lietuva, tad, ja nemaldos līdz, laikam, desmit bīskapiem, tad ir e, viens delegāts. Aha. Tas ir mhm. atkarībā no, no valsts, no bīskapu konferences lieluma, nu, piemēram, tādas valstis kā, kā Polija, tad tur bija šķiet trīs, Amerika tad tur bija vēl vairāk, nu un tā tālāk, ar vārdu sakot, atkarībā no, no konferences lieluma. Bet tā, tā tad novitāte bija, ka šajā sinodē piedalījās arī lai. Un, ja agrāk viņi varēja būt nu, arī kādu, piemēram, kopienu pārstāvi, kopienu vadītāji, kā Fokolāre vai, piemēram, arī sinodē par jauno evanģelizāciju, atceros Kiko Argaļo bijis, tur tad viņu arī uzrunāju, un šīs sarunas auglis mums ir, kā redzam, gan redemptoris mater, gan divas e, ģimeņu misijas, tātad auglīga tā saruna mums bija sinodas noslēgumā ar viņu uh, tātad lai, bet viņiem nebija balss tiesību. Bet šajā sinodē viņiem bija pilnas balss tiesības. Viņi balsoja un, kā saka, tas, tas ietekmēja nu, visu to, e, to gala dokumentu un vispār arī pašu sinodas procesu. Un tad vēl kāda bija atšķirība šajā sinodē, ka šī sinode Nu, tā viena līdzība ar ģimeņu sinodi bija, ka bija divas tās sesijas, vai ne, ar gada, gada starpību, bet, bet vēl viena radikāla atšķirība bez tā, ka te balsoja lai, radikāla atšķirība, ka šī sinode ilga trīs gadus, e, jo tās pirmais posms, un es ceru, ka daudzi no jums klausītāji piedalījāties, ka tas aizsākās – lokālajās baznīcās un bija aicinājums visās draudzēs, visās kopienās, visās kongregācijās mm, tātad uzklausīt dieva tautu, uzklausīt, tur bija konkrēti, teiksim, jautājumi, un kāda bija tā ideja? Ideja bija, ka <clears throat> vienkārši ieklausīties tautā, jo tas arī par to mēs parunāsim vēlāk, jo uh, Katram ticīgajam ir dots tā saucamais sensus fidei, ticības izjūta, tāda intuitīva ticības izpratne, e, kuru, respektīvi, ja tad dieva tauta sanāk kopā un lūdzas, nu tad tas, kā saka, pastiprinās, vai nē, tad ar lielāku skaidrību var saprast, ko dieva gars vēlas pateikt šodien baznīcai, kā viņš vēlas šo baznīcu uh, vadīt, <clears throat> ko viņš grib mainīt, ko viņš grib saka, pavainot, ko pastiprināt. Un tas mērķis sino, šai sinodē ir, e, kā padarīt baznīcu vairāk misionāru. Tad tā, tā ideja ir tāda, ka, un vispār tā mentalitāte, teiksim, līdz šim ir bijusi tomēr pamatā ar, es teiktu, nelieliem izņēmumiem, ka uh, evaņģēlīja izplatīšana, nu, teiksim, katoļu baznīcā tieši tā mentalitāte tie, pie mums, evaņģēlīja izplatīšana, sludināšana un tāda aktīva, kā saka, baznīcas vēsts nešana uz āru, tas ir priesteru un, un labākajā gadījumā klostera māsu, nu varbūt vēl kaut kādu kopienu, kopienu uzdevums – bet eh, man ierindas ticīgajam pietiek ar to, ka es svētdienā aizēju uz svēto misiju, reizi gadā vai tur reizi mēnesī izsūdzu grēkus, pieeju pie dievgalda, iemetu tur savu, e, <laughs> savu artavu e, tajā ziedojumu trauciņā, varbūt vēl palūdzu, lai par maniem mirušajiem vai par kādu slimo vai uh, E, radinieku ģimenes locekli e, notur svēto misi, un ar to man viss, vai ne? Varbūt mājās vēl palūdzos tur no rīta vakarā vai, vai kaut kā tā pārmetu krusta zīmi pirms ešanas, un ar to esmu savu katoļa pienākumu un kristieša izpildījis. <clears throat> Bet, ja mēs skatāmies evaņģēlijā, Un, ja mēs skatāmies, ko māca baznīca, un man ir prieks par to, ka pēc uh, ilgu gadu pūliņiem, tomēr tad, kad atgriezos no, no savām Romas studijām, izdevās beidzot izdot latviski to pirmo baznīcas dokumentu, kas bija veltīts tikai evanģelizācijai, tas ir evangelija nunciandija par evanģēlijas sludināšanu, tas ir tieši vienas bīskapu sinodes auglis, bīskapu sinode veltīta šiem evanģelizācijas jautājumiem, uh, notika 1974. gadā, un 75. pāvests Pāvils VI izdeva šo dokumentu, kurš ļoti pamatīgi apskata to, tātad, kas ir evangelizācija, un tur ir skaidri un gaiši pateikts, ka baznīca pastāv, viņas pastāvēšanas, kā saka, jēga un, un mērķis ir nevis vairs pat kā saka, nevis pati uz sevi, nevis pati sevi tā kā uzturēt, bet baznīca pastāv priekš tā, lai evanģelizētu, lai izplatītu labo vēsti apkārtējā pasaulē, jeb citiem vārdiem sakot, lai izplatītu Dieva valsti apkārtējā pasaulē. Un tā kā ik viens kristītais, viņš arī ir baznīca, viņš ir pilntiesīgs baznīcas loceklis, tad tas ietilpst arī uh, viņa pienākumos, viņa misijā izplatīt evaņģēliju apkārtējā pasaulē viņam atbilstošā veidā, jo, protams, garīdznieki un klostera māsas to dara, kā saka, vienā veidā, viņi ar, tikai ar to viņiem būtu jānodarbojas, bet lais, e, kā saka, ierindas katolis, nu, protams, viņam normālā gadījumā viņam ir ģimene, viņam ir darbs, uh, Un tad kādā veidā viņam iedzīvināt šo evaņģēliju savā dzīvē un kādā veidā viņu iznest ārā, ārā no, no kā saka, sevis un no savas ģimenes ārā un, un kā viņu savā darba vietā iedzīvināt un apkārtējā sabiedrībā, politikā, zinātnē, kultūrā, biznesā, visur, mhm. visur. Lūk, tas ir uh, Nu jā, tur tas bija tas pirmais dokuments, un otrais dokuments mēs izdevām abus kopā, e, saucās Redemptoris misio, jeb pestītāja misija, un tas jau ir Jāņa Pavila otrā enciklika. Tātad tā nebija vairs bīskapu sinode sākumā, bet tas, tas bija viņa paša, kā saka, pārdomas par šo tēmu. Arī šis dokuments ir veltīts evanģelizācijai, un tur ļoti uh, tādi spēcīgi teksti ir, jo viņš saka, ticība pieaug, kad tiek nodota tālāk, vai arī, e, ka misie, misijas, nu respektīvi, ja tu nesticību uz āru, ka tās atjauno baznīcu, tās tā kā rada entuziasmu, tās, tas dod prieku, tas dod gandarījuma sajūtu. Lūk, ir šie bāzes dokumenti, kuri tā kā ieliek pamatus, un tagad – Pāvests Francisks, nu viņš arī izdeva savas, eh, sava pontifikāta sākumā, nu pirmais bija veltīts tur par ticību, tur vēl lielā mērā tas bija pāvesta Benedikta iestrādes tajā pirmajā enciklikā, kuras viņš mazliet tā kā papildināja, bet viņa tāds, nu, pamatdokuments viņa pontifikātam ir evangelija gaudium, evangelija prieks, uh, kur viņš arī runā par to, ka, nu jā, jau pats nosaukums parāda, ka ja tu izplati evaņģēliju, tas tev dod prieku, vai ne? Tas tev, tas, ko Jānis Pāvils otrais teica, tas tā kā palielina tavu ticību, tas dod tev entuziasmu, tas aizrauja. Nu, lūk, viņš arī uzrakstīja šo, bet, nu, acīm redzot, skatījās, kas notiek. Ir šie brīnišķīgie trīs dokumenti, uh, bet rezultāts, kāds rezultāts Eiropā, ticība iet uz leju, <laughs> ticīgo skaits samazinās. Tas nozīmē, kaut kas nestrādā. Nu, un tad viņam bija, es ticu, no svētā gara tā iedvesma, vajag sasaukt sinodi, bet nevis tādu, kur mēs atkal bīskapi šaurā lokā parunāsim, parunāsim, izdosim gudru dokumentu beigās, uh, nu vai pāvests izdos gudru dokumentu, beigās viņu noliks plauktā priekš speciālistiem, bet dieva tauta kā dzīvoja savā nodabā, tā viņa arī dzīvos. Nu, un tā nebūs tomēr. nu, <laughs> cerams, ka tā nebūs, un tāpēc viņš pateica, nē, Šajā reizē mēs darām savādāk. Šajā reizē mēs sākam ar dieva tautu, iekustinām visā plašajā pasaulē ikvienu draudzi, ikvienu diecēzi, ikvienu kopienu, sākumā uzklausīt viņu, ko, ko dievs no jums gaida, kas jums traucē labāk, kā saka, nest šo vēsti pasaulē, kas jums sāp, kas jums, eh, kas, kas jūs iedvesmo, Un lūk, tas notika arī, nu, mēs Latvijā arī, cik vien varējām, kā saka, darījām. Radio arī Pētera laikā vēl uh, iesaistījās, jā, darīja šo. Jā, mums, man, piemēram, bija tikšanās vairākas ar priesteriem, eh, tās sinodālās tikšanās, tad savukārt priesteri savās draudzēs, uh, E, konsekrētie savās kopienās, bet arī kopienas, teiksim, dažādas kopienas, un ar dažādu kategoriju, kā saka, cilvēkiem bija atsevišķas tikšanās, un tad visa tā reakcija, tā kā tie materiāli tika apkopoti katrā diecēzē sākumā, tad mums vajadzēja uztaisīt sintēzi par Latviju no bīskapu mhm. konferences, mm -hmm un tas aizgāja uz kontinentālo biroju. Nu, ar to nodarbojās CCEE, e e. tas ir, e, es tur, nu tā ir Eiropas bīskapu konferenču padome, kurā tiek pārstāvētas bīskapu konferences, bīskapu konferenču priekšsēdētāju personā, nu vai izņēmuma gadījumos delegāts, ko mhm. bīskapu konferences vadītājs tā kā nozīmē. Uh, Un lūk, tātad tie materiāli tika iesniegti šajā kontinentālajā struktūrā, kurā ir 47 valstis, un tur atkal tika apkopots, un tas apkopojums jau no kontinenta, kā galvenās, kā saka, galvenie pieturos punkti, tika aizsūtīti jau uz sinodes ģenerālsekretariātu, kurš tad apkopoja visus šos materiālus, jā, un uh, Pirms vēl tie visi materiāli tika apkopoti, mums bija tā saucamā kontinentālā tikšanās. Pirms pagājušā gada sinodes sesijas pusgadu iepriekš Prāgā bija piecas dienas, trīs dienas tās bija e, bīskapu konferenču delegāti, kuri bija vairāki faktiski tas skaits tur bija apmēram gandrīz vai tā kā sinodē cilvēku skaits, tieši tikai no Eiropas. Tur bija lai, tur bija garīdznieki, tur bija, tur bija diezgan plašs spektrs, un tur arī notika, nu, tā kā prezentācijas, ko mēs uzskatām par svarīgu, tas tika arī kaut kādā veidā apkopots, pēc tam mums bija e, tieši jau pašas padomes, šaurākā lokā bija, bija tikšanās, uh, Nu, nu jā, un tā tad tā, tie gala slēdzieni tika aizsūtīti uz to sinodas ģenerālu e, sekretāram, un uz tā pamata tika izstrādāts dokuments, kas saucās instrumentum laboris, tātad darba instruments. Tas bija bāzes teksts, pie kura mēs strādājām visu mēnesi. Nu, tas tā e, diezgan pamatīgi, vai ne? Bet arī es tā sapratu, ka tajā darba dokumentā uh, Tomēr tur arī tika izdalītas tēmas, kas tika atsevišķi studijām nodotas, un tad bija atkal tas viens, kas bija eh, šai apspriedēji. <clears throat> Jā, paldies par šo iespraudumu. Patiešām bija tā, ka sinodas pirmajā sesijā un vispār tajā sinodas tajā instrumentum laboris, tajā darba dokumentā, tur tika sagāsts viss iespējamais. Viss, kas kuram sāp, vis, visi, visi jautājumi. Faktiski, kas neatiecas patiešo uz tā kā evangelizāciju, vai ne? Un tas izraisīja diskusijas un tādu radīja tādu spriedzi, nu, piemēram, tai Prāgā, nu, tur bija tāda, nu, tāda spriedze, jo, nu, ir tādi, tā saucamajās liberālākajās valstīs, tur ir uh, E, tur ir, tur ir pieprasa, piemēram, sieviešu ordināciju, pieprasa atcelt celibātu un tur visādas tādas lietas. E, un, un tad atkal no citām lielais vairākums nu, ir sašutuši par kaut ko tādu, un tad nu, tur radās spriedze, un sinodas laikā bija līdzīgi. Un pavests izdarīja ļoti gudru tādu gājienu. Viņš paņēma, izdalīja desmit tēmas, problēmu problemātiskās tēmas, kuras patiešo tā kā neatiecas uz galveno šo sinodas jautājumu, un viņas izdalīja, dar, izveidoja darba grupas, desmit darba grupas, Tātad katra grupa nodarbojas ar vienu problēmu loku, un tajā darba grupā ir no visas pasaules aicināti eksperti. Kā saka, labākie speciālisti, kuri tad liek zem lupas to jautājumu un kuri nodarbojas. Un, piemēram, šajā otrajā sinodas sesijā, pateicoties tam, mums bija daudz, nu, tā kā daudz, daudz mierīgāk, teiksim, nu, tās, tā spriedze tā kā, tā kā e, bija daudz mazāka, e, jo pie tam arī Pie tam arī viens no sinodas tādiem pamatprincipiem ir uzklausīšana. Respektīvi, lai, lai ko tas runātājs teiktu, jo tu redzi, ka, nu, piemēram, tu esi kategoriski citās domās, tu nepiekrīti tam, ko viņš saka, nu, bet tev nav tiesību viņu pārtraukt. Tev, viņam ir tiesības izteikties, paust savu viedokli, nu, un eh, auditorija pēc tam – kā saka, lemj, rēģē uz to, un eh, pēc tam ir balsošana, un eh, nu, kā nobalso, tā arī, tā arī tas aiziet. <laughs> tā ir aiziet. Eh, Ekscelence, šeit liekam mazu muzikālu pauzīti šobrīd, atvēl Labi. telpu, atgādināšu ar telefonu numuru radio klausītāju jums, ja vēlaties iesaistīties uzdodot jautājumus, un viens jautājums jau ir atnācis, vislabāk laikam īziņu formātā 266 77 272 ja vēlaties uzdot jautājumus ekscelencei, tad to jūs varat darīt, sūtot savas īziņas. Pēc muzikālas pauzes būsim atpakaļ un tad paturpināsim. Jaņem vērā, kad eh, laiks mums nav <laughs> bezgalīgs, tad līdz ar to eh, neraizējieties, ja šajā reizē neatbild, jo ekscelence katru, pirm, katru pirmo otrdienu, mēneša pirmajās otrdienās būs vai nu klātienē vai ierakstā, lai tad turpinātu šo sarunu un pastāstītu par šo uh, tik ļoti nozīmīgo mm, procesu, bet pēc muzikālas pauzes tad arī mm, turpinam šo sarunu. Labrīt, radio Marija Latvija klausītāji. Tagad ar tevi ēterā kopā esmu es uh, Aija Avotiņa, nepriesteris Jānis Meņikovs, un šajā rīta katehēzē, dienas katehēzē šī raidījuma viesis, ceru, ka tāds patstāvīgs viesis ir arhibīskaps Biņņevs Tankevičs. Labrīt, es vismaz ar jums sasveicināšos. Jā, labrīt, jums arī. Jā. <laughs> Un uh, labrīt uh, visiem tiem rādījumam arī klausītājiem, kuri tikko ir modušies. Es, protams, Atgādināšu, ka tev ir iespēja iesaistīties šajā ēterā, vari rakstīt savus jautājumus. Es arī aicinu, nebaidies un raksti šos jautājumus. Un telefona numur, numurs ir 266 77 272 vai arī vari zvanīt 67 969 131. Un um, šīs dienas tēma ir sinodālais ceļš. Es ceru, ka šī tēma arī nākamajās jūsu katehēzēs arī turpināsies. Reizi mēnesī ceru uz <laughs> atsaucību, jau metu āķi, enkuru. <laughs> Jā, nu tad uh, varbūt jūs varat uh, turpināt par to, ko tad ar priesteri Jāni iesākāt stāstīt. Jā, nu runājām par to, ka bija tādi problemātiskie jautājumi, kuri izraisīja, nu tā kā pacēla temperatūru uh, tajā emocionālo temperatūru, mm, tajā sinoda saulā. Un pāvests pieņēma tādu gudru lēmumu, vienkārši novirzīt desmit tēmas, tā kā izņemt ārā no sinoda saules un nodot ekspertiem, izveidojot tās komisijas. Eh, un līdz ar to šie jautājumi nu, vairs nebija tajā nu, galvenajā, galvenajā plūsmā. Eh, un šajā reizē uh, tie darba grupu vadītāji, viņi atskaitījās par to, kāda ir tā, kāda ir tā situācija sinodas laikā. Nu, tā kā mēs bijām lietas kursā, nu, bet patiesībā tur punkts vēl nav pielikts un, un darbs turpinās. Jo, piemēram, viens, viena no tām darba grupām ir veltīta semināru reformai, ka vajag garīgi. Ko plašāk? par šo tēmu? Kaut ko plašāk. <laughs> Eh, nu, tātad eh, par to es jau pagājušajā sinodē diezgan enerģiski iestājos, ka, jo es redzu, ka garīgie semināri, nu es pats gan esmu bijis garīgais tevs šeit Rīgas seminārā, gan arī pats esmu mācījies Ļublinas garīgajā seminārā, kurš nu, ļoti atšķirīgs, jo tur bija eh, tur bija 370 semināristi ziedu laikos. <clears throat> Bet tagad tur ir, cik es atceros, laikam ap 40. Nu, kaut kā no, nu, tā, tur strauši, arī ļoti, ļoti strauši, strauši kritiens. kritiens. Nu, respektīvi, redzams, ka garīgie semināri, <sighs> viņi tika iedibināti pēc Tridentas koncila, un starp citu vakar bija Kārļa Boromēja, svētā Kārļa Boromēja diena, viņš ir semināristu aizbildnis, un Viņš bija, starp citu, pāvesta pie piektā māsas dēls, bet nu, ļoti spēcīgs. Nodzīvoja nepārāk ilgu mūžu, nemaldos 46 gadus šķiet. Mm. Uh, bet viņš bija ļoti aktīvs, jo viņu iecēla par Milānas arhibīskapu, viņš sasauca sinodes, dibināja seminārus, jo sinode tieši Tridentes koncilā tika nolemts, ka vajag celt garīdznieku kvalitāti, un uh, lai kāds varētu kļūt par priesteri, viņam sākumā jāizmācās garīgajā seminārā. Un lūk, Kārlis Boromejs pie tā arī ļoti piestrādāja, mhm. kā saka, pirmie semināri tur arī bija. Nu jā, un viņi ir labi darbojušies 500 gadus, bet izrādās, ka mūsdienu apstākļos viņi vairs tā kā uh, Eh, kur, kur ir problēma? To es, to es arī mēģināju noformulēt nu, teiksim, tādā darba grupā, kad mums bija, kad mums bija runa. Ka, ja agrāk bija tā saucamā nu, kristīgā vide, bija kristi, kristīgā kultūra, vai ne? Lielākā daļa sabiedrības bija kristieši, kristīti, bija ģimenes, kuras piekopa ticību un kuras, teiksim, tiem uh, Eh, tiem, tiem kandidātiem, viņiem tā ticība tika caur ģimeni, caur, caur visu to mm, sabiedrībā valdošo kultūru, kaut kā tās vērtības tika ieaudzinātas. Bet mūsdienās tas vairs tā nav jo notiek kultūras, to var nosaukt dekristianizācija, vai ne, kristīgi, kristīgā dimensija tiek tā kā stumtārā no kultūras, un tas drīzāk ir retums, kad parādās kaut kāda kristīga, e, kā saka, kristīgs motīvs. E, drīzāk tas ir izņēmums. Tas ir, tas ir viens. Otrs, kā mums ir ģimeņu krīze – Es teiktu tā, ka normāla ģimene tas drīzāk ir izņēmums nekā likumsakarība. Tādā ziņā, ka e, viens, nu, kad divi dzīvo laulībā visu mūžu un audzina bērnus, un viņu starpā valda mīlestība, un, kā saka, ir normāla gaisotne, normāls klimats ģimenē. Nu, mums tad, kad atnāk kandidāti uz semināru, tad lielākā daļa no viņiem ir no šķirtām ģimenēm. Viņiem ir, es atceros viens, nu viņš jau vairs arī, viņš aizgāja no priesterības, nu viņu audzināja vecmāmiņa, vai ne? Vai mhm. arī, un tas nav, tas nav izņēmums, vai ne? Tādi ir vairāki gadījumi, vai ir tikai... Nu, pareizi, vēl viens, kurš ir aizgājis, viņš nebija priesteris vēl nemaz, bet viņš ir aizgājis, var teikt, uz sektu, vai ne? Mm -hmm. Vārdu sakot, no tādām ievainotām ģimenēm, ka viņš nav saņēmis normālu vecāku mīlestību, un viņš ir savainots. Un tā semināra formācija, kas mums ir, kā saka, kopš tridentes laikiem, protams, viņa ir tikusi jau arī reformēta un pārveidota, bet viņa nenoved pie tā, tādā vidējā statistiskā gadījumā, pie personības integrācijas, pie transformācijas, pie tā, ka viņa sirds dziļumi tiek dziedināti no ievainojumiem, ka viņš ir viengabalains, viņš ir saka, nobriedis emocionāli un garīgi, cilvēciski. Un tad, kā saka, aiziet. Diemžēl mēs redzam, ka ar to ir problēmas. Tas nozīmē, ka ir vajadzīgs uh, reaģēt uz to un vajadzīgs izdarīt nu, kādus secinājumus, vajadzīga kāda reforma. Un tā komisija strādā pie, e, pie e, nu, tās, e, kā to var teikt, pie tām vadlīnijām priekš semināriem, jo ir tāds dokuments, uh mhm. -huh. viens, kurš saskaņā ar kuru semināriem ir jādarbojas. Tad, lūk, pie tā dokumenta tiek strādāts, kādā veidā to uh, kā, reformēt. Nu, piemēram, tāds kardināls Lustižērs bija Parīzē slavens kardināls. Viņš <clears throat> reformēja savu semināru tādā veidā, ka semināristi dzīvoja ģimenēs. Hm. Bet ģimenēs, normālās ģimenēs, vai ne? Dzīvoja, lai viņi tā kā nu, pieskartos tam dzīves pulsam, lai viņi nebūtu izolēti no dzīves, lai viņi nebūtu tādā tā kā siltumnīcā, mākslīgā vidē. Uh, jo kamēr viņi ir tai siltumnīcā, nu, pēdiņās, un tad, kad viņus iesvētē, viņi iziet ārā pasaulē, un tad tur visādi vēji un salnas un viss un viss un kārdinājumu vēji, nu, viņi daudzi vienkārši pēc pāris gadiem viņi jau ir apjukuši un, un, un kā saka, zaudējuši visu, visu to, ko viņi tur bija saņēmuši seminārā. Nu, respektīvi, jā, tas ir uh, Nu, jūs saprotat, tā ir tikai viena darba grupa, bet kāda, nu, kāda tur problemātika apakšā? Tur ir milzīga problemātika, milzīgs izaicinājums. Nu, jā, un pagājā, pagājušajā sinodē es par to tajā mūsu darba grupā, e, jo visi dalībnieki sadalīti pa, pa 12 cilvēkiem, ir viens moderators, teiksim tā, nu viņš gan saucās facilitatore, tas nozīmē uh, atvieglotājs, mhm. respektīvi Kas tas, palīdz kurš, tās sarunas virzīt. Jā, jā palīdz, lai tur nav, jā, jā, jā, jā nu, latviski vislabāk pateikt jā, moderators tam. E, viņš nav tiešā veidā vadītājs, bet, nu, uz to pusi sanāk, jo viņam nav tiesību jaukties saturā, bet viņam tikai to procesu vajag, e, kā saka, moderēt, lai viņš normāli iet. Nu jā, un tad tur es e, iestājos par to, ka nu, vajadzīgs tomēr pievērsties tiem semināriem. Mani tur augsta ranga daži grupas dalībnieki mēģināja tūlīt apklusināt. Es teicu, pagaidiet, pagaidiet, ko jūs, kāpēc jūs neļaujat man runāt? Mums te ir, kā saka, katram ir tiesības pateikt, izteikties. E, jā, nu gala rezultātā mani izbalsoja tādā ziņā, ka mans priekšlikums – pie mana galdiņa neizgāja cauri mm -hmm. par semināriem, bet man bija dziļš gandarījums, beigu dokumentā tas bija, jo pie citiem galdiņiem citi bija nobalsojuši par, citi arī bija pievērsušies šim šai tēmai, jā. šai tēmai, uzskatīja to par svarīgu, un tur citi vairākums bija piekritis, vai ne? E, nu jā, tā ka, un redziet, pat tika nodibināta speciāla darba grupa, un neskatoties uz to, ka tas ir novirzīts uz darba grupu, beigu dokumentā, jau šīs sinodas sesijas beigu dokumentā arī ir par to, ka pie tā tiks strādāts, ka tas ir viens no svarīgiem jautājumiem visā tajā procesā. Nu, lūk, tas ir tikai viens no desmit. E, bet, ja mēs runājam par, jā, par strīdīgajiem jautājumiem, tad uh, Es redzēju, ka sinodas tieši laikā, šīs sinodas laikā, nu tomēr bija tādas, nu, teiksim, dāmas, ne tikai dāmas, bet arī bīskapi, kuri tomēr virzīja tos strīdīgos jautājumus uz priekšu un mēģināja... Piemēram, tika, piemēram. Nu, piemēram, viena saka, mums ir jāsvēta sievietes par priesteriem vai kāds bīskaps pasaka, man, e, man trūkst priesteru un mēs Un e, man tautai vajadzīga svētā mise, un viņiem es nevaru nodrošināt, ka visi, visiem ir svē, e, iespēja piedalīties svētajā misē. Mums ir jāiesvēta sievietes par priesterienēm, lai cilvēki varētu piedalīties svētajā misē. Vai ne tāda? Un? Nu, un es to tā klausījos un domāju, nu, pagaidi, nu, nevar infiltrēt ar ideoloģiju visu aulu. Un tad es ņēmu, un tā kā mums bija teikts, ka tikai viena uzruna visā sinodas laikā, jo to dalībnieku daudz, mm -hmm. un atšķirībā no manas pirmās sinodas 2011. gadā, kur katram bija tiesības runāt sešas minūtes. Tad šeit jau bija vairāk. Tad ar katru sinodi pa vienai minūtei grieza nost. Ah. Un šajā reizē tikai trīs minūtes jau bija. Ko var pateikt trīs <laughs> minūtēs? es Tas... visu pateicu, ko, ko man vajadzēja, vai ne? Nē, es pateicu tā, jo tur bija arī par, nu, tiem, kam ir, kā saka, noslieces, noslieces citas, citas seksuālās preferences. Tur arī par to izskanēja, ka, nu, lūk, viņiem vajag tā kā mm, vairāk tiesību dot baznīcā. Uh, tad eh, es redzēdams, ka tieši tai, tai dienā tas punkts bija par cietējiem, ka eh, nu, mums ir jāpievēršas īpašā veidā tiem, kas, tiem, kas cieš, kas jūtas atstumti un tā. Tad es padomāju, labi, es paņemšu šo punktu uz grauda un tad es pateicu tā, ka ir ne tikai – fiziskas un teiksim, materiālas, nu, materiāla nabadzība vai, vai fiziskas ciešanas, bet ir arī garīga un, e, garīgas un morālas ciešanas. Un pateicu, ka lūk, tās sievietes, kuras vēlas kļūt par priesteri, vai arī nu, homoseksuāli cilvēki, kuri nu, grib kaut kādu samatus baznīcā ieņemt vai, vai nezinu, būt par priesteriem, saku, viņi cieš. Un baznīcai vajadzētu viņus uzklausīt, kā saka, viņu sāpi, bet dot izsmeļošu atbildi, paskaidrot viņiem par viņu eksistenciālo situāciju un dot skaid, nu, ievies skaidrību šajā jautājumā, jo uh, uz doto brīdi tur ir tāda mazliet tāda, tāda, tāda nu, it kā katehismā viss pateikts, bet, nu, viņi tur arvien no jauna, kā saka, savu dara, dara, dara, un tā kā klusēšana gandrīz vai tāda, nu, vai kaut kāda tāda rīvēšanās. Tad es teicu, ka nē, jādod skaidra, jādod skaidrojums, un viņus nedrīkst ne diskriminēt, ne, nos, ne notiesāt, ne atstumt, nu tā. Uh, Nu, un tad ķēros pie lietas. Kā, kā saka, tā bija tā, tas bija tas ievads, kurš nu, bija jāieliek, lai būtu skaidrība. Ja? Un tad es saku tā, Dievs radīja cilvēku, cilvēcisku būtni kā vīrieti un sievieti. Un nav trešā varianta. E, un e, pēc tam nu, izmantojot savu, savu saka, pirmo izglītību un darba pieredzi, saku, cilvēku starpcisku būtni, un, kā saka, viņas identitāti var e, salīdzināt ar datorprogrammu, ar perfektu datorprogrammu, kura Dievs radīja programmu, kura strādā perfekti, vai ne? Tā ir tā Dieva dotā identitāte cilvēkam. Bet atnāca ienaidnieks un iesēja nezāli – Un tā nezālē ir tas vīrus, datorvīrus, ne, kurš sabojā šo programmu un kurš sabojā to identitāti. Nu, tā tad, un tā nezāle, protams, nu, tas, ir, tas ir grēks, tā ir, tā ir kaut kāda viltus ideoloģija. Un cilvēks bieži vien viņš pat uh, pats nav vainīgs, jo, jo tā ir vide, tā ir viņa dzīves vēsture, tā ir, kā saka, nu, tur mēs Daudz, katru konkrēto ir. gadījumu nevaram, nevaram, kā saka, visus tur, mēs nevaram būt soģi, vai ne, bet zinām tikai, ka rezultāts ir tā nojauktā identitāte, vai ne, ka tā programma vairs nedarbojas kārtīgi, vai ne. Nu, lūk, tā, tā ir tā, tur ir tā problēma. E, nu, un e, Eh, un pēc tam es saku, kāds ir sievietes galvenais aicinājums. Tas ir atbildot arī uz to par priesterību. Sievietes pamataicinājums ir uz mātišķību. Fizisku vai garīgu vai vienu un otru, un tur klostera māsas bija, es norādu uz klostera māsām garīgu arī, jā. Un kāds ir vīrieša pamataicinājums? Tevišķība. Tevišķība fiziska un garīga. Nu, tie, kas dzīvo celibātā, nu tā tad garīga, vai ne? E, garīga. Un, e, un ar varu sakot viss, ar to pieliekam punktu, jo, ā, nu jā, un kā e, paraugs, ideālais paraugs modelis, teiksim, kas ir sieviete un kāds ir viņas aicinājums, kāda ir viņas identitāte, tā ir jaunava Marija. Ja? un savukārt vīrieša paraugs, ideāls modelis ir Jēzus Kristus. No tā arī jāņem. Līdz ar to tur nav problēma pastāv tādī, ka notiek pretnostatījums, bet jābūt sadarbībai. Ir komplementaritāte starp vīrieti un sievieti. Un lūk, tās nabaga sievietes, kuras ar putām uz lūpām cīnās par to, lai viņas tiek iesvētītas par priesteriem, viņas ir apmaldījušās savā identitātē, viņas nav uh, atpazinušas viņu dieva doto identitāti, un, protams, tāpēc viņas cieš. Viņu ciešanas ir reālas, bet viņas ir vīrusa iespaidā, kuras ir viņu galvās, kā saka tā ideoloģija, kas ir ieperinājusies viņu galvās, viņas pretendē uz to, kas viņas nav. Tur ir tā problēma. Jo uh, E, tad, kad pretendē uz to, kas nav, nu, tad, tu, tad tu esi uztraukts, uzbudināts, tu, tu esi neapmierināts vai neesi vīlies, bet atpazīt Dieva doto identitāti un to pieņemt pateicībā un tai sekot, un tad iestājas miers, vai nē? Nu, lūk, trijās minūtēs es paguvu izskaidrot to galveno, tas izraisīja uh, no kādu pāris augsta ranga, kā saka, dalībnieku puses lielu niknumu un man burtiski bruka virsū. Es, protams, <clears throat> kā saka, skaidroju, ka, nu, pirmkārt, ka tur arī tika manipulēts ar maniem vārdiem, bet es saņēmu ļoti daudzas pozitīvas atsauksmes un pateicības par to, ka es skaidri lietas nosaucu īstajos vārdos, nu vienkārši nebaidījos konfrontēties ar problēmu, ne? nevis noklusēt un izlikties, ka problēmas nav, bet es teicu, jārēģē, jāatbild izsmeļoši, jāsauc lietas īstajos vārdos. Nu tā, ka tā bija mana viena uzruna sinodas laikā, un tad es atkal skatījos, kas notiek, nu un tomēr uh, izdevās vēlreiz paņemt vārdu, un tur gan es jau pavisam no citas perspektīvas jau redzēju atkal, ka par to neviens nerunā, un e, aicināju padalīties ar labajām praksēm evanģelizācijas jomā, nu respektīvi kā konkrētajās bīskapu konferencēs jums izdodas izplatīt Dieva valstību, kādas prakses, kādi uh, projekti ir bijuši veiksmīgi un padalīties ar to ar citiem. Un ar to man iznāca faktiski veselu gadu nodarboties Eiropas bīskapu konferenču tajā padomē, kur es ierosināju, lai katra bīskapu konference apkopo kādas trīs prakses, kā saka, veiksmīgus evanģelizācijas projektus, lai apraksta to, un tad es to visu apkopoju un izsūtīju uh, visiem pārējiem. Mhm. E, nu, un tad es e, teicu, ka tā ir pozitīva. Tas saka, no biskupu puses, daudzu biskupu e, puses bija interese. Un tad es aicināju, lai arī pārējos kontinentos viņi nu, izdara kaut ko līdzīgu. Un tā kā bija uzaicināts arī uz, uz preses brīfingu, jo Katras dienas mhm. beigās. Katras jā, dienas, dienas beigās, beigās, nu, dienas vidū tur bija jā. daži sinodes jā, dalībnieki uzaicināti, jā. un uh, bija tas uh, komunikācijas dikastērija prefekts mm -hmm. Paulu Rufīnī kopā ar viņa vietnieci, kuri mhm. vadīja to brīfingu, un tur bija, piemēram, šajā reizē tur bija bīskaps no Ruandas, bija no Dienvidāfrikas, liekas, viena jauna kundze, un tad tur vēl kāds bija. Uh, Nu, tur uzdod jautājumus, un tad, tad mēs tur atbildam. Nu, man, es pieteicu, ka es vēlos runāt tieši par tām labajām praksēm. Tad man tur deva vārdu, un tad es to, nu, tas, kā saka, uz visu pasauli arī aizgāju. Vai ne? E, jā. E, un man ir dziļš gandarījums par to, ka gan no tās manas pirmās uzrunas sinodē, gan arī no tās otrās – tas pats pats būtiskākais iegāja sinodas noslēguma dokumentā. Jo e, tur gan ir pateikts, ka Dievs ir radījis cilvēku kā vīrieti un sievieti. Nu, tas, protams, tas ir no svētajiem rakstiem, no, no Genēzes mhm. grāmatas, no pirmās mūzes grāmatas. Un arī par to, ka biskupu konferences tiek aicinātas apmainīties ar labajām praksēm. Tas tomēr e, nu, iegāja. Un jūs jautājāt arī par to, uh, nu, kāda autoritāte ir šim sinodas beigu dokumentam. Nu, ar to vispār ļoti interesanti šajā gadījumā. Jā, tas tiešām interesanti. Tas Vai ir, to arī var neņemt vērā? tas ir netipiski, jo parasti šis beigu dokuments tiek iedots pāvestam, Nu, un viņa status ir tāds, nu, tāds pagaidu, pagaidu teksts, kuram nav, var teikt, kuram nav, nu, nav liela spēka, vai ne? Mm -hmm. Jo tad pēc tam pāvests izdot apustulisko pamudinājumu, un tas jau ir maģistērija dokuments, kuru mm -hmm. vajadzētu visiem tā kā respektēt, sekot, respektēt, respektēt jā. jā. Tad šoreiz pāvests izdarīja gājienu ar zirdziņu. Viņš pateica, uh, Tad, kad šis dokuments tika, tika nolasīts un tika nobalsots par viņu, viņš teica, nebūs apustuliskā pamudinājuma, šis dokuments nekavējoties tiek publicēts, un viņš ir tādā rangā kā apustuliskais pamudinājums, ne, ka viņam ir baznīcas maģistērija, kā saka, līmenis, nu, respektīvi, ka viņam tomēr vajadzētu sekot. sekot. Ne, viņam vajadzētu sekot. Mums ir kāda ziņa, bet arī tulīt būs jābeidz. Paldies mhm. mūsu dārgajam arhibīskapam par drosmi un stāju, lai svētais gars vada un stiprina. Mums ir jābeidz. Ir jau jā, bez desmit, desmit, un uh, paldies, ka jūs bijāt šeit. Es ceru, ka arī nākamajā mēnesī jūs būsiet šeit ēterā uz kādu katehēzi. Labi, varam noslēgt ar lūkšanu un svētību. Jā, un svētību, jā. Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo iedvesmu, kas pāvestam bija mm, e, saits, e, sasaucot šo sinodi, un mēs lūdzam, lai šī sinode patiešām nes bagātīgus garīgus augļus, lai uh, ar šīs otrās sesijas noslēgumu nebeigtos viss, bet lai patiešām iesāktos process lokālajās baznīcās vai drīzāk turpinātos, lai ik viens kristītais, ik viens ticīgais atrastu savu vietu šajā evanģelizācijas aicinājumā un dotu savu bagātīgu ieguldījumu. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen. Amen. Un Dievs kungs, lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Lai kunga vārds ir slavēts. No šī laika un mūžam. Mūsu palīdzība ir kunga vārdā. Kas ir radījis debesis un zemes. Un lai svētī jūs visvarenais Dievs tēvs un dēls un svētais gars. Amen. Slavēsim kungu. Pateicība Dievam. Vēl kāda ziņa? Slavēts Kristus, vērtīga katehēze, ja sievieti iesveitītu par priesteriem, ir eh, galīgi garām. Vismaz tā raksta klausītājs, pie mums ir tā, kā ar priesteriem vajag atļaut laulāties, arī ir garām, slikti pie mums, vai, ā, jā, tas ir, <laughs> jā, to raksta mums kāda klausītāja no kurzemes. Labi, paldies. Jā, tad eh, paldies eh, klausītāji, ka, mū, ka bija kopā ar mums un paldies, ka atbalsti mūsu radiostacija atbalsta Radio Mariju ar savu ziedojumu, un tādā veidā mēs visi esam iesaistīti kopīgi Dievmātas misijā un sveitīgu jums šo dienu kopā ar Radio Mariju Latviju. Izskanēja dienas katehēze, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!